บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด 57. 50 e shtatë พบหมอ Te mjeku. te mjeku ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ Kam takim temniku. Kam takim temniku. ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Kam ju takim në orën 10. Kam një takim në orën 10. คุณชื่ออะไรคะ Si e keni emrin? Si e keni emrin? กรุณานั่งรอในห้อง Zini vend në dhomën e pritjes, ju lutem. Zini vend në dhomën e pritjes, ju lutem. คุณหมอกำลังเดินทางมา Miku vjen tani. Mjeku vjen tani. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Ku jeni siguruar? ku jeni siguruar ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Çfarë mund të bëj për ju? Çfarë mund të bëj për ju? คุณมีอาการปวดไหมคะ A keni dhimbje? A keni dhimbje? เจ็บตรงไหนคะ k u j u d h e m b k u j u d h e m b ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ k a m g j i s m o n dhimbje k u r i z e k a m g j i s m o n ë dhimbje k u r i z e ดิฉันปวดหัวบ่อย k a m shpesh dhimbje k o k a k a m shpesh dhimbje k o k a ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง Ndonjëherë kam dhimbje barku. Ndonjëherë kam dhimbje barku. ถอดเสื้อออกค่ะ Zbuloni pjesën e sipërme të trupit, ju lutem. Zbuloni pjesën e sipërme të trupit, ju lutem. นอนบนเตียงตรวจค่ะ Shtrihuni në krevat, ju lutem. Shtrihuni në krevat, ju lutem. ความดันโลหิตปกติ Tensioni i gjakut është në rregull. Tensioni i gjakut është në rregull. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Po ju jap një qilpër. Po ju jap një qilpër. Di ดิฉันจะใ j a kun. Po Ju jap tableta. Po ju jap tableta. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Po ย u jap një r e c e t ต për në farmaci. p ย ju jap një recetë per, na, farmaci